вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці ляяў 9 на вечарынцы якую мы зладзілі на кватэры нашай школьнай сяброўкі я ўзяў з паліцы самую прыгожую белую кніжку ў супервокладцы гэта быў шекспір і першы выхаплены вокам радок на выпадковай старонцы быццам выкрываў. І лжэш байструк. Хм. На Шекспіра не падобна. Шекспір мусіць гаварыць не жывой, напышлівай, ледзь не царкоўнай мовай, а зусім не раскідацца грубаватымі слоўцамі з дваравога лексікону. Разгадка парадоксу была ў тым, што гэта Шекспір па-беларуску. Чамусьці гэтае адкрыццё ўразіла так моцна, што памятаецца дагэтуль прыгожае, калі не сказаць раскошнае па тых часах выдання, сам Шекспір, а чытаецца запраста і абсалютна ўсё зразумела. У адначасе зруйнаваліся падставовыя стэрэатыпы. Пра Шекспіра у лепшым выпадку занадта элітарнага, а ў горшым проста незразумелага пісьменніка і пра беларускую мову на якой хіба толькі ў вёсцы яшчэ гавораць бабулі, а ўжо ніяк не высокія сферы. І пра беларускую кнігу, у якой і мне аказваецца можна сёе-тое пачытаць. Адным словам я выпрасіў таго Шкспіра ў гаспадыні і больш з ім не расставаўся. А тая самая першая выхапленая вокам фраза згадваецца мне заўсёды, калі чую бязглуздыя пераказы тых колішніх стэрэатыпаў пра нецікавага шэкспіра няздатную беларускую мову і нявартую увагі беларускую кнігу і ляканічныя словы і лжэш байструк спрацоўваюць у такіх выпадках безадмоўна. Аўтару гэтых словаў перакладчыку юрку гаўруку сёлета ў траўні споўнілася 100 гадоў думаю далёка не мне адному ягоныя кнігі змянілі карціну свету што да сябе дык разважаючы пра гаўрука я сёння ахопліваюся фатальным пачуццём А што калі б не было той вечарынкі калі б у бібліятэцы ў бацькоў аднаклясніцы не апынулася той кнігі калі б да яе не пацягнулася рука і калі б кніга не разгарнулася на тых словах то Няўжо можна было б так і пражыць гэтае жыццё, не спазнаўшы ўсёй ягонай акрасы, у поцемках марных клопатаў, не разумеючы сябе. З нагоды юбілею ў вострай браме сёння гучыць радыё эсэ з метра бартосіка, прысвечаная паэту і перакладчыку Юрку Гаўруку. Уявіце, што вы ў якім-небудзь 2235 годзе. Калі адыдуць у нябыт усе нашы сённяшнія беды і няшчасці, калі імёны правадыроў і дыктатараў застануцца адно толькі ў памяці архіваў і энцыкляпедыяў, калі Пушкін і Богданович з адлегласці пра мінулых эпох уявяцца ледзь несучаснікамі цяперашніх нас, У тым самым годзе у беларускай сталіцы адбудзецца прэм'ера шэкспіраўскага гамлета, настолькі нечаканая і новая, настолькі наватарская і глыбокая, а галоўнае настолькі па-беларуску прачытаная і сыграная, што слава пра яе разляціцца па ўсім тэатральным свеце. Thank you. растаўчы б крутое цело гэта, разбіць ушчэнт, рассыпаць як красу. Чаму нам забаронена спрадвечным дарога самагубства? Божа, Божа, якім пустым і нудным і нікчэмным здаецца мне парадак свету, дрэнь, брыдота, Гэта дзікі сад, які расце ў корань, плодзіць пустазелле і толькі, каб да гэтага дайсці. Два месяцы, як ён памёр. Не, меней, не будзе двух. Такі кароль выдатны, Гіперыон, а гэта хто? Сатыр. А як любіў ён маці. Нават ветру не дазваляў ён твар яе абвеяць, ці варта ўспамінаць. Зямля і неба. Яна ж яго больш за жыццё кахала, жыла яго каханнем. А праз месяц падумаць страшна, То месяц, слабасць тваё імя жанчына не паспела стаптаць і чаравікаў, у якіх ішла на могілкі, як не абее, заліўшыся слязьмі, А ўжо яна, о неба, нават неразумны звер даўжэй бы смуткаваў. А ўжо яна выходзіць замуж. За каго? За дядзьку, За бацькавага брата, што падобен на бацьку так, як я на геркулеса, Няпоўны месяц. Не паспела ёй раз'есці вочы соль фальшывых слёз, як замужам што за паскудны спрыт хутчэй валіцца на нячысты ложак не будзе з гэтага добра не будзе прыціхні сэрца а не мей язык беларуская культура культура вялікая і не толькі дзякуючы скарыну і сапегу гарэцкаму і богдановичу, але і творцам той пасля кастрычніцкай беларусізацыі. Калі за нейкі чортаў тузін гадоў на мову сялянскага народу былі перакладзеныя многія шэдэўры сусветнай клясыкі але асоба юркіга рука вылучаецца з агульнай карціны бурапеннай эпохі беларускай савецкай рэспублікі бо занадта несавецкі кшталт праяўляецца ледзь не ў кожным слове радыёвабода вострая брама У сённяшняй перадачы зміцер бартосік прадстаўляе сваё радыё эсэ, прысвечанае стогадоваму юбілею юркі гаўрука. паэт Нл Гелевіч быў сябрам юркі гаўрука на працягу апошніх дзесяці гадоў жыцця перакладчыка і з ахвотай пагадзіўся адказаць на пытанне у чым сакрэт гаўрука і ён у адрозненне ад многіх яго сяброў маладнякоўцаў у маладых паэтаў пісьменнік у пачатку двадцатых гадоў, якія прыходзілі ў мінск у кажушках з вясковых семігодак. Юрый Павлович атрымаў досыць сур'ёзную адукацыю яшчэ у слуцку у слуцкай гімназіі, пасля ўжо па савецкай уладзе называлася школай другой ступені, но ну, это тое самае это слуцкая гімназія, якую ён закончыў 21 годзе. Але галоўнае я лічу, гэта яго прыродны талент. Адзін толькі факт. Ён самастойна так узяўся вывушаць мовы яшчэ школьнік что у двадцатым ці 21 годзе яшчэ да ад'езда у москву на вучобу ён прачытаў у арыгінале на французскай мове это велічэзны том Вікторы Юго сабор парыжскай Божай маці гімназіст значит талент ад прыроды І от його здымкі ось канца двадцатых гадоў все маладнякоўцы сядзяць у кажушках, у світках, у куртках, а ён у інтэлігентным піджачку і з гальштукам бабачка. Як артыст відны. У яго вот так матылёк чорны тут. Ён інтэлігентам чуўся подкрэсленая арыстакратычнасць у краіне рабочых і сялян трэба аддаць належныя смеласці маладога перакладчыка не здраджваць сабе нават у дробязях літаратура знаўца арсень ліс таксама ведаў гаўрука асабіста і першае слово якое асацыюецца ў яго з гэтым прозвішчам джентльмен сапраўды юрый павлович выглядаў тыповым джентльменам рост яго быў адпаведны канфігурацыя галавы высокачолы адпаведна трымаўся не то што нейкая падкрэсленасць была ў гэтым але гэта быў вот тып інтэлігентна чалавека арганічна інтэлігентна чалавека што паўплывала крамя скажем ну вот традыцыі самога слуцка увогуле двадцатыя гады у были довольно сприяльны для нашей культуры. Сам Юрий Павлович после закончения учебы в Слуцку, как вы ведаете, поступил у Литературно-Мастатский институт в Москву, Брусова закончил. В полной мере он в учень Брусова. Так что учеба там э, в полном смысле таким э, творчим, э, элитарным институте, установе высшей учебни, думаю, в полной мере сприяла. Ну и потом то, с чем он працевал ці магчыма быць нармальным прыстойным чалавекам у нялюдскія часы. Ці магчыма захаваць свой непаўторны творчы твар, калі першыя клясыкі пачынаюць фальшывіць. У краіне, дзе невядома, хто вораг, а хто сябар. Ці не дзякуючы таму нялюдскаму часу мы атрымалі не столькі паэта гаўрука, колькі гаўрука перакладчыка творцу, які сышоў за кулісы далёкіх стагоддзяў, нібы уцякаў ад сваёй эпохі. Нл Гелевіч. Нашу больш пераконваўся у правільнасць абранага шляху. Яго ўсведамленне, што трэба Беларусь беларускую культуру далучаць да сусветнай культуры, ну перш за ўсё еўрапейскай. З гэтым перакананнем ён выйшаў з маскоўскага інстытута імя Брусава. У 20-е гады выдаў першую маленькую анталогію кветкіх чужых палёў еўрапейскай паэзіі. Ён паспеў да арышту у 20-е гады шмат уже перакласці. Гамлет пераклаў, калі гаурук сядзеў на катарызе, Гамлет ставіўся ў мінску у 46 скажам годзе і друкаваўся нават без прозвішча перакладчыка. Лепш ніхто не перакладзе, ды на што ж плаціць новаму перакладчыку грошай, а тут у ставіць сабе спектакль і ні капейкі генерару ў руку таму што няма такого быў але ён аказаўся вораг народа яго выслалі і ўсё вот лёс в рука я не гаварыў зюрым павычым сэнсе не пытаўся ў яго но я думаю што я ведаю які дзень у яго жыцці самы шчаслівы ён мне расказаў про гэты дзень про гэты эпізод гэта той дзень калі юрка гаврук мог развітацца са сваім жыццём здарылася гэта на будаўніцтве дарогі ў коме АСР. Аднойчы ЗК гаўрук, задумаўшыся, не заўважыў, як ступіў у зону, дзе ступаць было нельга. Паэт спыніўся стачкаю ў разгубленасці і толькі зрабіў некалькі крокаў назад, як з вышкі данёсся вясёлы голас вохраўца. Ну, шчасце тваё, Ужо ты ў мяне быў на мужцы. Калі б ты яшчэ паўкрока зрабіў, там бы и лег. Пытанне быть альбо не быть. Что лепей, что разумней, альбо терпеть удары, камень не стрел яростного лесу, альбо ўзброіцца на муракрыўт і знішчыць іх змаганнем. Смерць і сон адно і тое ж і сказаць, што сном канчаюцца туга і боль і крыўды і тысячы пакуль, што чалавеку дала прырода ўдар, такі канец сустрэў бы з радасцю. смерть, сон, заснуць, заснуць і марыць. Так. Але пытанне, якія мары поўняць сон смяротны, калі пакінеш гэты шумны свет. Вось што трымае нас. Вось дзе прычына таго, што гора гэтак даўгавечна. Бо хто цярпеў бы злыя здзекі часу, Прымус тыранаў і знявавых гордых, самотны стогн разбітага кахання, марудны суд, чыноўнікаў нахабнасць, пляўкі на галаву за слузе скромнай, каб мог нас вызваліць ад усяго удар кінжалам. Хто б валок ярмо пацеў бы ныючы ў нудзе жыццёвай, Але мы ўсё ж баімся паміраць. Таемны край адкуль няма звароту, пужае нас, і воля наша слабне і мірымся мы з нашаю нядолей, хто ведае, што нас чакае там, задумаешся так і страх агорне. І павядае яркі квет адвагі пад бледнай хваткай непазбыўных дум і пачынанні буйнага размаху без рэчышча сплываюць у нябыт, няспраўджанымі застаюцца. Thank you. як моцна і фатальна па-беларуску гучыць гэты маналёг гамлета, тым больш вырваны з кантэксту п'есы, А тым больш калі ўзгадаць, што напісаны ён тады, калі гэтае пытанне маглі вырашыць за цябе ў любы момант, зрабі толькі адзін неасцярожны крок. Юрку гаўрука узгадвае паэт рыгор барадулін. Это было ў 70 гады Мне гадзіны у дзве ночы пастукаўся да мяне ў пакой у дубалтах аўтар востраюжэтны дэдэктыву Андрэс Колберг. Запрашаю ў кампанію, ужо цёплую, пярэчу, што я не п'ю. Дык так ён гавор да не піць, а ў дакладні яму блатны пераказ э, страказы і мурашкі. І сонным голосам пачаў я. Жыл был крот муравей і жыла была фурсетка пра фурсетка страказа. Муравей замастрыўся хавіру, назаптал мандрыца, Хавайте мандрец по маненьку, да припухает. Пришла зима, пришел Поргивер, тут сарказов все и пробебло. И по чимчи кивала она к муравью. Крот муравей, открой свою хавиру, дай мандреца похавать, бля, буду дохожу в натуру начисто. А не хотела бы ты буя? И взял он дрин и начал ее дреновать. королівшчы у зажурана гарэзлівым настроі перадваў мне у галасах вандроўны сюжэт на фені знаўца англійскай французскай нямецкай іншых моў перакладчык інтэлігент і вонкавай душевнага кшталцоны юрка гаурук это ён быў любімым вучнем у брусава а пасля як знаўца з еўрапейскіх моў паслалі навучэнне вялікарускай мовы у сібір з 20 гадоў отбыл у Карелии, в Обсадней Сибири, в Коме. Пиловал лес, копал землю, был бригадиром, десятником, тынковщиком, маляром. Вот что ему дала советская влада. Але он на все житье остался інтэлігентам у душы прынёс беларускасць это ён мне расказаў сюжэт па фені сарказы і мурыша я не могу перадаць ягонае ўмаўленне таму што трошку расіраваў такая французінстасць трох вымаўленні разумець <laughs> ты настолькі гучала шалёна пасля калі ён цытаваў шекспера з выдатным умаўленнем французскую класіку з выдатным умаўленнем і пераказы па фені сарказы і мурыша так безмоўна было вельмі цікава грасіраваная эра Доброе одение, вольное володание ангельской, французской, немецкой мовой. Некий светский лев отрымливается. Я думаю, что это шляхетность. Это шляхетность, которую большевики вынищали. И там и вся наша шляхта, все наши поновитые наши интеллигенты обманулись в Сибири, альбо в могилах. И, и он подкреслил поновитость и аристократизм нашей нации. И он старался это подкресливать и в творчестве, и в житии. радыё свабода вострая брама сённяшняй перадачы зміцер бартосік прадстаўляе сваё радыёэсэ прысвечанае стогадоваму юбілею юркі гаўрука Усё я страціў волю і сям'ю ніколі мне ніколі не падняцца апошнім словам смутак спавіваю пора с самим собою развитаться. Дыравый неотепленный барак, лесные люди каля печи трутся, подсушивают овес, пекут бурак, як тени у пекле сварятся и бьются. Холодная была моя постель, хотел я спать, а думы у гола улезли. Мне снились Рембрандт и Рафаэль, и волосы мои к стяне примерзли. Гэтыя радкі юркі гаўрука, напісаныя ім на катарзе, застануцца за кулісамі ягонай магістральнай творчасці, той, якая ставіць яго на адзін узровень са скарынам. Актор маскоўскага тэатру на таганцы Валеры Залатухін у сваіх мемуарах узгадвае словы Юрыя Любімова перад першай рэпетыцыяй гамлета расійскі рэжысэр даводзіў акторам прыкладна наступнае што на гэтым матэрыяле лёгка ламаць сабе хрыбет гэты матэрыял не дазволіць схібіць і схалтурыць што гэты матэрыял раздушыць няздараў і напоўніцу праявіць творчую бездапаможнасць Словы любімого, мне здаецца, цалкам прыдатныя і да працы перакладчыка. Гамлет гэта не проста добрая п'еса. Гэта своеасаблівы тэст на дарослассть культуры. І гамлет гаўрука гэты тэст вытрымаў. Гутарачы з людзьмі, якія ведалі гаўрука асабіста, я ўсё роўна не змог выразна прасвятліць для сябе вобраз гэтага чалавека джентльмена, які любіў добрыя гарнітуры, грасіраваў р і з алкаголю ўжываў толькі каньяк. Ён так і застаўся за старымі купалаўскімі кулісамі. А ці магчыма інакш, таму, хто быў народжаны ў двадцатым стагоддзі, знаходзіў адхлання ў шаснаццатым і спадзяваўся дагукацца да наступных святлейшых эпох. бедны Йрк. Я ведаў яго гарацу. Гэта быў чалавек вельмі вясёлы, з невычэрпнай фантазіяй. Тысячу разоў ён насіў мяне на сабе. А цяпер, як агідна мне глядзець на гэта. Мяне нудзіць. Мне робіцца млосна. Тут былі вусны, якія я цалаваў так часта. Дзе цяпер твае тонкія кпіны, твае скокі, твае песні. Дзе выбухі і скрыстых жартаў, ад якіх рагатаў увесь стол, няма ніводнага, каб паздзекавацца з тваіх уласных выскаленых зубоў, адвісла сківіца. Зайдзі цяпер у спальню да якой-небудзь дамы і скажы ёй. Няхай яна наложыць фарбы на цэлы палец. Усё роўна нарэшце будзе такое ж. Пасмяшы яе гэтым. Зміцер Бартусік у сваім радыё эсэ распавёў пра юрку гаўрука чалавека і пісьменніка, якому сёлета споўнілася 100 гадоў. Выглядае, што сённяшняя гаворка гэта толькі пачатак тэмы, бо асоба гаўрука з часам робіцца ўсё больш прыцягальнай і як прыклад паводзінаў як важны ключ да беларускай культуры, якім адкрываюцца дзверы ў астатні свет. Апроч таго, рознабаковасць творчая натуры гаўрука здольная задаволіць самыя розныя густы. І побач з кнігамі Шекспіра ды іншых старых клясыкаў вы знойдзеце кнігі бліскучых перакладаў Хемінгуэя, стыля, прычарт, маруа. Дзякуючы даробку юркі гаўрука наша культура стала дарослай і роўнай паміж іншымі. І ўявіць яе без яго альбо замяніць яго некім немагчыма. А гэта значыць, што даследнікі не аднойчы яшчэ будуць разграбаць архівы слуцкага школьніцтва і самой адмысловай слуцкай ментальнасці, брусаўскага інстытуту і горадскай сельгасакадэміі, каб адшукаць тлумачэнне быццам бы парадаксальнай у сваім часе шляхетнасці і невынішчальнага беларускага арыстакратызму.